السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا نقرأ ما تيسر من صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مولد سبت الدرر مثل ما نوى أجدادنا وأسلافنا الصالح أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم خصوصا على من وحبيب علي بن محمد الحبشي وسيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف واصولهم وفروعهم والمنتسبين اليهم اجمعين الله يعين علينا من اسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والاخره وأن الله يتقبل حاجاتنا وحاجاتكم حاجات الدنيوية بالميسرة وحاجات الأخروية بالمغفرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة حب النبي على الإنسان مفترض حب النبي على الإنسان مفترض الله الله وحب أصحابه نور ببرهان أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتاني ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان عبس بطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضواني فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان إلا الله يا سيدي يا حبيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله يا حبيبي لا إله إلا الله يا سيدي يا حبيبي حبيبي والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang saya hormati Tan Sri Muhyiddin Yassin Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang saya hormati Datuk Jamil Khair Menteri di Jabatan Perdana Menteri Pengurusi Yayasan Pendidikan Ceras Datuk Said Ali bin Tan Sri Said Abbas Al-Habashi kepada Tan Sri Said Hamid Albar juga kepada pengarah Jawi Datuk Cik Mat hadirin dan hadirat yang saya kasihi lagi saya sayangi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sebuah majlis yang di mana Allah menjanjikan kepada majlis seumpama ini satu pemberian yang tidak dimiliki oleh penghuni langit maupun penghuni bumi. Allah menjanjikan majlis kepada orang yang menghadiri majlis seumpama ini dengan rahmat, tiada yang mempunyai rahmat kecuali Allah. Allah menjanjikan kepada orang yang menghadiri majlis seumpama ini dengan pengampunan dan tiada yang berhak untuk mengampunkan dosa seseorang kecuali Allah. Allah menjanjikan kepada orang yang hadir dalam majlis Seumpama ini dengan digantikan Dosa yang diampunkan dengan kebaikan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Yang hanya boleh untuk memberikan perkara yang sedemikian Demikian bisyara khabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang tidak pernah berucap melalui hawa nafsunya melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala وتعالى أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات bersurailah kamu daripada majlis itu, yakni majlis zikir, dalam keadaan dosa kamu diampunkan dan digantikan dosa yang diampunkan itu dengan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak hadir dalam majlis seumpama ini kecuali Allah yang menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Bila mana ada kehendak daripada Allah, untuk menghadirkan kita di tempat ini untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan ganjaran sebanyak dosa yang diampunkan tadi bermakna Allah menghendaki supaya kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang yang menghampirkan diri kepada Allah melainkan Allah akan lebih menghampirkan zatnya yang maha tinggi kepada hamba tersebut sebagai tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Alhamdulillah Alhamdulillah akan nikmat taufik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam hari ini. Dan yang kedua program dan majlis yang kita adakan selain berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan vitamin kepada kita punya ruh. Yang merupakan makanan kepada kita punya ruh agar supaya mendapat bahagiannya daripada zikir untuk dizikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebut nama Allah akan disebut namanya oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala Jangan disamakan zikir kita ketika menyebut nama Allah Dengan zikir Allah ketika menyebut nama kita Kita berzikir kepada Allah dengan penuh pengiktirafan Akan kekurangan kita, akan kesilapan kita Akan kekhilafan kita Dan akan keperluan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi zikir Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Untuk merahmati, untuk memberikan ihsan Untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan pengampunan Untuk memberikan hidayah, untuk memberikan taufik Dan segala jenis majlis kebaikan bila mana Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberi kepada hambanya maka tiada akal yang boleh mengira jumlah bilangan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kita pun juga menyebut tentang seorang insan memuji yang namanya sudah dipuji sebelum kita memujinya bahkan sebelum dipuji oleh penghuni bumi sudah dipuji oleh yang maha kuasa subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa sebentar tadi kita mendendangkan Qasidah yang dibawakan oleh Al-Fadil Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Syekh bin Abdul Gadir Al-Saggaf mendendangkan pujian Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tiada orang yang dipuji Melainkan orang yang dipuji akan merasa teruja oleh orang yang memuji ketika dipuji. Kecuali baginda Rasulullah SAW. Orang yang memuji yang merasa teruja bukan yang diuji, bukan yang dipuji. Karena yang dipuji baginda Rasulullah sudah dipuji oleh yang maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Demikian di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyebut di dalam Al-Quran surat yang kita semua menghafalnya. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا Dan dan kami angkat namamu wahai Muhammad kata Jibril alaihi salam datang kepada baginda Rasulullah dan bertanya kepada baginda Rasulullah tahukah kamu bagaimana Allah mengangkat namamu wa rafa'na laka dhikrak dan kami mengangkat namamu wahai Muhammad nama yang begitu indah namanya Muhammad Nama yang lain adalah Hamid Nama yang lain adalah Mahmud Muhammad yang banyak dipuji محمود yang dipuji, hamid yang memuji, kerana tiada yang memberikan pujian kepada Allah sehebat pujian Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada makhluk yang banyak dipuji sebanyak pujian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam namanya diangkat oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim tidak pernah menyebut Allah di dalam Al-Quran seruan kepada Nabi Muhammad dengan panggilan Ya Muhammad tidak ada yang ada sebutan kepada para Ambiya yang lain memang ada. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas ittakhuduni wa ummi ilahana min dunillah. Sebutan kepada para anbiya disebut namanya langsung, tapi bagi baginda Rasulullah bukan hanya di, tak pernah dipanggil oleh Allah dengan namanya, tapi dilarang orang memanggil nama Muhammad dengan namanya tak boleh panggil dia ya Muhammad. La taj'alu du'a Rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu samakan panggilan kamu kepada Rasul ini Nabi Muhammad macam kamu panggil kepada yang lain. Yang ada dalam Al-Qur'an Allah panggil ya ayuhar rasul. بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Ya ayuhal muzammil Ya ayuhal mudathir Gelarannya yang dipanggil Tapi tak ada panggilan Ya Muhammad Kalau ada nama Muhammad di dalam Al-Quran Itu bukan dalam bentuk panggilan Tapi dalam bentuk ikhbar Pemberitahuan Wa ma Muhammadun illa Rasul Muhammadun Rasulullah Walladhina ma'ahu asyidda' al kuffar Ruhama bainahum Demikian Allah melarang kepada hambanya hambanya untuk memanggil kepada Rasulullah dengan namanya sementara Allah memanggil kepada para nabi dengan nama Nabi Muhammad eh, nama para nabi tersebut tapi tidak kepada Nabi Muhammad wa rafa'na laka dhikra kami angkat namamu wahai Muhammad sehingga tak dibenarkan mana-mana orang memanggil kepada nama secara langsung melainkan kepada gelaran itu يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلان يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلان يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان ندنا يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان ندنا بلغ الكل كل مظلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مظلم يا ربي صلي Hey <laughs> يا حبيبي baginda Rasulullah Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Jibril menjawab tidak disebut nama Allah kecuali disebut nama engkau juga bersama dengan Allah Subhanahu wa taala bila mana orang mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dalam kumandangan adzan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah diiringkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala karena sentiasa namanya marfu' yakni diangkat dan orang yang hampir dengan Nabi Muhammad namanya pun akan terangkat agrabukum minni manzilan yawmal qiyamah aktsarukum alayya shala orang yang paling hampir dengan aku tinggi derajatnya orang yang paling banyak berselawat kepada aku demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kenapa nama baginda Rasulullah itu diangkat namanya Kenapa derajatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang utama yang ada pada baginda Rasulullah dan menjadi sebab beliau terangkat nama dan kedudukannya sebab sifat rahmat. Sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala Nabi eh, sallallahu alaihi wasallam bersabda الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله Semua makhluk ini perlu kepada Allah orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Tiada hmm. orang yang mendatangkan manfaat, manfaat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangnya kepada umatnya itu adalah melebihi kasih sayang umat kepada dirinya sendiri. Oleh karena yang demikian, Allah Subhanahu wa taala menggelarkan kepadanya dua nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rauf dan juga Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum diungkapkan, diuraikan, diceritakan oleh Allah. Nak tahu macam mana kasih sayang Muhammad kepada umatnya? Ha, baca ayat yang aku turunkan kepada kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum telah datang kepada kamu seorang rasul bahagian daripada kamu Syekh Muhammad Al Syahrawi menukil sebuah kiraat yang lain daripada amfusikum menjadi anfasikum. Apa beza anfusi dengan anfasi? Anfus diri kamu. ampas yang termulia di antara kamu. Aku utuh setelah datang kepada kamu seorang rasul yang mulia kepada kamu. Apa sifatnya? Azizun alaihima anittum dia merasa berat hati, merasa memikul sesuatu tanggung jawab, merasa susah apa saja kesusahan yang menimpa kepada kamu. Perkara yang menimpa kepada umatnya yang menyusahkan perkara itu juga menyusahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam azizun alaihi ma anitum harisun alaikum amat menyayangi kepada kamu bahasa Arab amat indah bila mana dikatakan haris bukan sayang tapi amat sayang menggunakan sirah mubalaghah haris fa'il amat sayang bila mana yang menggambarkan amat sayang ini yang maha penyayang, jangan kita nak guna minda akal kita nak mengetahui macam mana sayangnya Nabi Muhammad. Bolehkah kita menguraikan sayangnya Nabi Muhammad? Uraian kita itu hanya serpihan sikit saja daripada hakikat kebenaran kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kasih sayangnya jauh. Memang benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada alam semesta. Nak tahu bagaimana rahmatnya kepada alam semesta? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahmatnya bukan hanya kepada manusia yang beriman sahaja. Bahkan kepada orang yang tidak beriman. Macam mana gambaran baginda Rasulullah rahmatnya kepada orang yang tidak beriman? dan ketika beliau diusir daripada Taif kemudian malaikat datang ingin menjatuhkan itu gunung kepada penduduk Taif Nabi mengatakan jangan sebab apa? Itu orang Taif mengusir kepada Nabi, memusuhi kepada Nabi, melempar kepada Nabi. Apa pasal Nabi kata jangan? Gal ini arju. Saya mengharapkan keturunan yang masih ada di dalam sulbi orang-orang yang melempar, melontar, mengusir kepada aku itu, aku mengharapkan keturunan daripada mereka yang akan membawa kepada bendera aku ini pandangannya itu bukan kepada siapa yang melakukan perbuatan buruk kepada dirinya, tapi jauh melihat kepada masa depan melihat masih ada tersimpan duriah orang-orang yang mereka itu adalah merupakan bahagian daripada umatnya, masih adanya benih-benih yang boleh membela kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan, ini arju, saya mengharapkan benih yang masih ada di sulbi-sulbi mereka itu yang akan membawa kepada bendera ini, kata Nabi Muhammad SAW. Maka harapan ini menjadi hakikat dengan datangnya penduduk Taif pada waktu itu beriman kepada baginda Rasulullah daripada keturunannya sehingga orang-orang yang dahulunya tok nenek moyangnya yang melontari kepada Nabi duriyahnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini rahmatnya kepada orang kafir kalau rahmatnya kepada orang beriman jangan tanya hebatnya setiap malam kata Siti Aisyah mengatakan beliau akan bangkit dan salat kemudian bila mana salat dan sujud pada waktu sujud itu tanah basah dengan titisan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana duduk maka air matanya menetes sehingga membasahi kepada paha Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, "Kenapa kamu buat begitu sementara Allah dah ampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang dan dia pun tak ada dosa juga?" Kata si baginda Rasulullah, "Bukankah aku sepatutnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Beliau bersabda, Allah ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akhirat wa ma asrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang dahulu dan yang akan datang, yang nampak dan yang tidak nampak. Siti Aisyah nampak berbunga-bunga dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengampunan kepada sepanjang hidupnya diampunkan, dimintakan ampun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah ketika menampakkan kegembiraannya, baginda bersabda bertanya, "Asarurti ya Aisyah? Kamu seronok wahai Aisyah?" Kata Siti Aisyah, "Macam mana aku tak seronok dengan doa yang kau berikan kepada aku?" Beliau bersabda, "Itu doa aku setiap malam untuk umat aku." harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat kepada umatnya itu adalah berjalan di jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini kedudukan seorang insan yang tertinggi yang kita memuji kepada baginda Rasulullah dengan harapan agar supaya kita pun dapat bahagian daripada fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah fadilah yang kita harapkan di dunia dengan sentiasa kita terbimbing pada jalan baginda Rasulullah dan juga di akhirat adalah untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah tadi disebutkan uh, memohon syafaat kepada baginda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata uh, uh, baginda Rasulullah sahih Muslim beliau bersabda matali wa mathalukum perumpamaan aku dengan kamu kama sila rajulin istawqada naran umpama seorang yang menyalakan api faja'al al farash wal janadib itu kalkatu hayawan kalkatu ketika melihat ada cahaya dia menghampiri kepada cahaya itu orang yang berdiri di hadapan api itu menepis kepada kalkatu supaya pergi jauh karena khawatir terbakar dan dengan api yang menyala kata baginda Rasulullah Allah wa inni akhirum bihujazikum aku nanti yang akan memberikan syafaat kepada kamu dengan menarik bahagian daripada kamu itu untuk diselamatkan sementara kamu tatahafatuna ila nar kamu ber, banyak semua banyak di antara kamu yang jatuh ke dalam neraka aku yang akan mengambil kepada kamu kata seorang al-arifin al-hujaz itu adalah bahagian pinggang sini kita nak letak tali pinggang bahagian sini ini yang akan diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya pegangannya itu mantap dan tidak lepas kalau dipegang karena itu memang tempat melekatkan pegangan yang begitu hebat dan kuat demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa di masa hidupnya tidak lupa di masa beliau dalam keadaan sakaratul maut dan tidak lupa ketika beliau di dalam barzakhnya dan tidak lupa kepada umatnya ketika beliau berada di padang mahsyar nanti بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه عز وجل تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت ربه في أقداره كسبا أرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة علقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر الآثار شرفه في العوالم الشهادة والغيوب الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز الفكر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه تجلى الحق في عالم كرسي الواسع تجلي القضاء من بشان فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان فتنتشر أسرارهم في الأكوان فما من سر اتصل به كلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاته نقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين غيبة الدعين يا غرام المبين بنبتة الدعين حسنة من ميعاد كن فيكن يا الله وضيدا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حقا لبير مضيدا مسبلا صلاتي صلاة في Okay. من آه يا سيدي يا حبيبي بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم بشرى لنا بشرى لنا أكرم الرسل كلهم أكرم الأمم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كلهم أكرم الأمم يا إمام الله يا é. محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم آه يا سيدي يا حبيبي يا رب من المصطفى Amém. Thank you. kiamat nanti orang akan dikumpulkan dalam keadaan uh, telanjang dan tak ada apapun satu helai kain yang menutup tubuhnya. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, macam mana kita boleh nampak aurat satu dengan yang lain?" Kata baginda, "Al-amru akbar bin Dalek, Perkara lebih hebat daripada itu dah tak terfikir kepada benda-benda yang lain sementara berada di padang mahsyar pada waktu itu. Maka dia bertanya Anas, "Ya Rasulullah, kalau begitu di mana aku nak cari engkau dalam keadaan seperti itu?" Baginda bersabda, "Indah surat sirat wa minkum illa waridha kana dhalika ala rabbika hatman maqdiyan kamu pasti akan melintasi kepada asyirat di situ aku akan berdiri untuk memberikan syafaat gal kalau tak jumpa engkau di sana gal indal mizan di tempat timbangan kalau tak jumpa di timbangan indal hau dalam telaga aku tidak akan terlepas daripada tiga tempat itu untuk memberikan syafaat dan memberikan minuman kepada orang yang datang kepada aku nanti di hari kiamat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perhimpunan kita di tempat ini untuk dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan dan kemantapan iman kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diilhamkan kebaikan kepada kita untuk datang di tempat ini memuji kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah ditanamkan di dalam hati dan sanubari kita kecintaan untuk berzikir menyebut nama Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah dan meneladani kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga berdoa kepada Allah sebagaimana kita disuruh oleh Allah untuk berdoa dan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala sesiapa yang berdoa dan menadahkan tangan kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengembalikan tangan yang ditanak tadahkan kepada Allah kembali dengan tangan kosong ya Allah kami memohon kepadamu sebagaimana engkau suruh kami untuk berdoa dan engkau menjanjikan kepada kami bila mana kami menadahkan tangan kepadamu engkau malu untuk mengembalikan kami dalam keadaan tangan tangan kosong. Maha suci engkau untuk menghampakan kami sementara engkau adalah Tuhan yang tidak mengham, pernah menghampakan sesiapa yang mengharap dan berdoa kepadamu Ya Allah ampunkan dosa kami Rahmati kami Bimbinglah kami Berikan hidayah kepada kami Ya Allah engkau jadikan orang yang dekat kepadamu Orang yang banyak berzikir kepadamu Jadikan kami golongan orang-orang Zakirin Allah kathira Ya Allah engkau hampirkan hambamu kepada Nabi kekasihmu Dengan memperbanyak bersalawat kepadanya Jadikan kami orang yang hampir kepadanya Jadikan kami orang yang meneladani kepada akhlaknya Jadikan kami orang yang berjalan dalam ajaran dan panduan dan bimbingannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah kami mempunyai hajat yang engkau maha mengetahui akan isi hati kami, akan hajat dan keperluan kami. Tunaikanlah sementara kami masih berada di tempat ini dengan dihampiri ramai para malaikat yang engkau janjikan malaikat akan datang kepada majlis-majlis seumpama ini untuk mengaminkan doa yang kami pohonkan kepadamu. Kami memohon kepadamu dengan aminnya semua yang hadir dan aminnya makhluk yang kami tidak nampak agar supaya engkau kabulkan harapan dan doa kami agar supaya engkau derajat angkat derajat kami agar supaya engkau dekatkan kami agar supaya engkau tunaikan semua hajat kami yang baik dan engkau mengetahui itu membawa kebaikan kepada kami ya rabbal alamin berkati kepada penganjur kepada majlis program ini dengan ganjaran yang besar daripadamu ya rabbal alamin hanya engkau yang mampu membalas kepadanya panjangkan umur Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau kunci kepada kebaikan agar supaya ramai lagi umat Nabi Muhammad yang kembali kepada jalan Nabi Muhammad untuk mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعلنا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا من وفق اهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير واعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزد نفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة جليسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود الله